Molt benvinguts i molt benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició dels Esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Aquí estem al vostre costat per portar-vos el programa d'avui d'aquest divendres 8 de novembre. Un programa que començarem eh, de són moments, com sempre després de l'informatiu migdia, cap a quarts de dues i a quarts de vuit del vespre en repetició. Avui tenim eh, diverses informacions, eh, moltes d'elles eh, que ens acompanyaran, però començarem parlant de futbol, perquè tenim una entrevista d'aquí uns moments amb el president del Futbol Club la Palafrugell, Antoni Pérez, que ens parlarà de l'activitat, de l'actualitat de l'entitat, sobretot després de la destitució d'en Raül Coloma, i ens farà cinc cèntims sobre eh, què s'ha decidit des de la Junta Directiva que tiri endavant, quins són els entrenadors o entrenador que portaran a terme a l'equip. Ja hi ha novetats, eh, però en parlarem amb ell de d'aquí uns instants. Després també parlarem eh, de handbol eh, amb els responsables dels equips, també parlarem d'atletisme, en especial amb en Josep Massa, però també farem un cop d'ull en el dia d'avui a l'atletisme comarcal, amb el cross eh, comarcal que té lloc a la Bisbal d'Empordà i també amb el cross de les escoles de Palamós. I això, doncs, també amb els diferents protagonistes que ens solen acompanyar cada setmana parlant de tennis taula i d'altres esports. No tenim avui contacte informatiu amb l'equip d'hoquei sobre patins, eh, però sí que recordar-vos que demà a tres quarts de nou del vespre juga en partit eh, de la Hockey Lliga i ho fa davant del Futbol Club Barcelona dels partits més difícils eh, de la temporada, sens dubte, el que té l'equip eh, per la Frugillenca d'en Xavi Garcia i més amb la lesió del eh, porter titular. Veurem què passa amb aquest encontre i dilluns intentarem parlar amb en Xavi Garcia. Som-hi, doncs, aquí comença l'espai dels esports al punt de Ràdio Palafrugell amb Rafael Corbí. Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau, obert tot l'any. Platja del Racó, platja de Pals. Comencem el programa dels esports al punt del dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb aquesta xerrada que volem mantenir amb el president del Futbol Club Palafrugell, amb Antoni Pérez, perquè ens expliqui una mica com està l'actualitat. Recordeu que dilluns van parlar eh, també de, del fet, van parlar amb en Raül Coloma, exentrenador del, del Palafrugell, van parlar amb en Jordi Cama, que en principi membre de la Junta Directiva que havia de ser el substitut eh, per aquesta propera jornada, per aquest partit d'aquest cap de setmana a les eh, files del Futbol Club Palafrugell. Bé, doncs tenim tenim en directe avui aquí el president del Palafrugell, amb Antoni Pérez, perquè ens informi de com estan les gestions per un nou entrenador i de com es planifica la plantilla i sobretot parlar amb ell cara a cara de per què s'ha fet aquest relleu. Toni, bon dia. Hola, bons dies. Benvingut bon dia. i gràcies per estar amb nosaltres. Tenim nou entrenador ja? Sí, sí, sí, tenim un nou entrenador que digamos que és un pack que es el Alex Sepu, o Jordi Cama y el Alex Sepu, que formarán un pack. Eh, hemos tenido una lista de varios entrenadores. En esta lista estamos a principio de temporada, llevamos ocho jornadas. Entonces, entrenadores que tienen un poquito de currículum mm, y los que yo quería ya tienen equipo, están en segunda o están en primera catalana. Y entonces decidimos con toda la junta que ¿quién mejor que una persona, el Alex, que ha jugado en tercera división, sabe lo que es el fútbol, conoce de dentro el, vestuario, conoce a los jugadores, cómo son tanto técnicamente, con carácter y los, los pelos que puedan tener? Y también al Jordi, una persona que ha sido, es entrenador, ha entrenado a los juveniles, a los otros equipos, tiene experiencia y, y es veterano. Entonces, este pack decidimos que para la categoría que estamos, que estamos en tercera, creo que es el adecuado para subir al equipo a segunda. ¿Por qué a lo mejor de la lista que teníamos algunos hemos decidido que no? Porque decimos, estamos ahora en nueve jornadas, si no me equivoco, en la cual ya tenemos una diferencia de puntos con el Tordera y con el Aro. Que esta semana jugamos un buen partido con el aro. Que no es así, pero es importantísimo. Muy, muy, muy importante. Y invito a todos los aficionados y socios para que vayan al aro, son 15 kilómetros. Y hemos decidido tener a este, dos, a este pack de entrenadores, al Jordi Cama y al Alex Sepu. Eh, de los otros entrenadores pensábamos y decidimos que si venía un entrenador nuevo, se tenía que adaptar al grupo, el grupo se tenía que adaptar al entrenador, conoceros, y eso podía tardar dos o tres semanas. Cuando hay un entrenador nuevo, muchas veces es efecto gaseosa, se gana el primer partido. Entrenador nuevo, victoria segura, de Y Y se davant de bo, no? correcta Ojalá. Eh, si fuese eso, cada semana hacen fuera, fora, entrenador. No, no, no, no, no. no. cada semana. Sí, por eso no lo quería. O sea, no quería poner un entrenador rápido y corriendo, precipitándome, porque el proyecto del Palafruquel del primer equipo es quedar este año entre los dos primeros. Pero eso se lo dije anteriormente a Jauma, el antiguo entrenador del otro año, se lo dije al Raúl y se lo dijo al entrenador y se lo digo al entrenador que venga. El proyecto es quedar entre los dos primeros porque somos el para coger primero por la entidad y luego por la calidad que tenemos de los jugadores. Mm. Eh, per tant, aquest eh, PAC, que en principi, com parlàvem dilluns amb en Jordi Cama, semblava provisional i que no sabien si arribarien a dirigir el primer partit, que si no venia cap entrenador, ja és definitiu, que si les coses van bé, sigui fins a final de temporada. Sí, jo, con el tema de los capitanes, estamos en contacto siempre cuando hay peros y cosas buenas, pero casi siempre hay más peros que, que cosas mm. buenas. Entonces, hablamos, nos comunicamos y Eh, se han hecho estos dos entrenamientos, se hicieron el, martes los entrenamientos, se hicieron ayer jueves los entrenamientos. Entonces, mi deber como presidente es preguntarle a los pilares del equipo cómo va la cosa. Y no tienen dudas. Y cuando no hay dudas en, el equipo, eso quiere decir que Cuando los jugadores tienen dudas del que maneja el barco, ahí hay un problema. Eh, així també ens pot ajudar el germà de l'Àlex, eh, que ja havia estat entrenador del Palafrugell i jugar molts anys, eh, que està a l'escala, ¿no? Eh, <laughs> no, no es pot parlar no, entre ells. No, eh, si hablan nos llevamos muy bien, nos metemos muchos peros, porque sabes muy bien que... Hemos... Havíeu jugat junts, també, no? Ui, eh, molts anys. Con, con, Duvenet, dos, que... con Duvenet Torrent, Exacte. con Tito Vilanova, van estar junts amb l'Àlex, també, mm -hmm. o sigui, sea, érem gent de casa. Bueno, l'Àlex, eh, que, que actuava de porter, també, l'Ancepo, eh, eh Sánchez, exacte. Bueno, escolta, eh, per tant, tens un preparador eh, que ja té experiència com a entrenador, que és l'Àlex Sepo, però tampoc eh, a nivell de primer equip, ¿no? O sigui, a nivell de... de, de no, però equips, jo... Però... No, a veces no és, digamos, me puedo equivocar o no. Si me equivoco me voy a equivocar yo. Pero a veces no es que venga una persona que no sienta los colores y que no sabe lo que es el palafusquel, que eso es muy bonito. que venga con mucha experiencia y a lo mejor viene por venir o porque quiere pasar este año, porque no es. Entonces yo creo que Guardiola cuando le ofrecieron en su época dorada de los seis títulos eh, que estaba entrenando en tercera, le ofrecieron, toma, entrena. Yo lo he hecho con el Raúl, con el Raúl, mm. el entrenador que... Raúl Coloma, sí. Correcto, mm. lo he hecho y no he tenido ninguna de no hacerlo porque yo lo veía capacitado para hacerlo y yo como persona no tengo ningún problema con él. Al Alex está junto con el Jordi, que ya tiene experiencia. Por eso digo yo que es un pack. Entre los dos, uno conoce muy bien el vestuario y los entrenamientos y el otro tiene experiencia. Jordi es miembro de la Junta Directiva. Correcto. Eh, ...¿quién es la seva trayectoria como entrenador? Em, ¿Qué ha fet amb els... ha estado, en ha estado en el, los juveniles i en el Palamós, en la fundació. Y bueno, creo que no estaba en la fundación, me equivoco si fundación Palamós ahora mismo, mm. como hubieron los cambios. Estaba ahí y estaba metido dentro. Molt bé, doncs ja els tenim a tots dos. Eh, molta sort, òbviament, els hi desitgem i que ja comenci a funcionar el projecte, que no canviem els jugadors perquè no hi ha, no hi ha canvis de, de jugadors, hi ha alguna incorporació, no, fa alguna sí, cosa? Sí, no? sí, sí, o sea, en el proceso de estas jornades, jornadas, eh, bueno, eh, s'han ido tres jugadores. Había, eh, se fue el Eric, ¿vale? Se ha ido el Roca, se ha ido el Lepe. El Eric eh, era una base importante, fue, fue uno de los máximos jugadores la otra temporada. Se ha ido por, por motivos o personales o, por el entrenador, como pasa eh, no, aquí en, no este club, pasa en muchísimos clubs ¿vale? entonces se han ido tres, hemos cogido a Jimmy, un extremo rápido, potente, con calidad. Y ahora hemos fichado que el martes, esta semana ya entra, que ya en principio, a, al Heredia, antiguo jugador del Palafrugel, que estaba cuando estaba el Sepu y es un, es un punta. Eh, completada la plantilla o necesitamos alguna cosa más? Eh, si viniera alguna cosita más, tiene que ser una cosa eh, que se note mucha la calidad. O sea, que jugador que diga, Uau, Va. respeto. Tenim, doncs, els pilars fets, però ara anem amb les preguntes més incòmodes. Toni, eh, sí. per què després de vuit jornades, amb una aposta com es va fer la temporada passada, doncs, tan, no sé si reaccionària, eh, fet de donar la, la batuta del primer equip de, del Palafrugell, encara que sigui tercera catalana, eh, és el sí, Palafrugell, sí, sí, sí. amb un noi jove com, com és en Raül Coloma, per què només s'ha aguantat vuit jornades, quan semblava, els comentaris de que es feia bon futbol, Los resultados no acababan no acabaven pero tampoco tampoc tan, tan lluny. 8 jornades, 6 punts, no sé quién es la distància amb l'Aro ara mateix, més o menys tampoc podia ser gaire. Però per què? Mira, eh, te voy a explicar eh, más o menos Explícame, que soy tonto. Sí, no, tonto no, es más listo, me cago en la leche. Eh, el otro año con el Jauma, con dije los mismos comentarios cuando nos sentemos. Cara a cara, nos sentemos el proyecto que teníamos. El otro año fue muy difícil porque no había un 11, un equipo, una estructura del equipo, había que, había que montarlo todo. Y era fue muy difícil al principio del año. ¿Para del año en llama? Del, año, en llama, eh, en casa creo que perdimos 3, 4 puntos. Sí, Fox. Sí. Si no nos hubiesen quitado los 3 puntos, que al final no los dieron, pero ya la última jornada en Malgrat ya teníamos, no, no hubiésemos quedado segundos. ¿Qué era lo que yo quería? si hubiésemos quedado segundo, el Jauma sería el entrenador de Jarafuna Por méritos y porque ha cumplido lo que se prometió, quedar entre primero y segundo. Si no hubiesen dado. Este año, bueno, eh, hablé, comentemos y lo mismo que ha sido como este año. Comenté, ¿quién mejor persona que conoce al equipo, a la estructura y que ya conoce la base del equipo? El Jauma. Comento con los jugadores, con la estructura. Oye, vamos, yo creo que sí. Tenía tres en la lista, ¿eh? no tenía solamente, él tenía tres o cuatro. Y yo quería a otro, no te voy a mentir. Pero también estamos en una categoría tercera y, los jugadores tienen que venir a divertirse, ¿vale? Con la persona que va al mando. Y ellos le dijeron, bueno, entre todos, digo, bueno, el, Raúl mm, creo que es apto, aunque sea joven, es apto. Y para la categoría es apto. No me, equivoco, no me he equivocado, porque es un buen entrenador, es un buen entrenador, pero faltan los resultados. Buen juego se ha hecho, no lo voy a negar, no lo voy a negar. muchos partidos, este último partido hemos tenido el 80% de la pelota y casi todo el rato estábamos en su campo con el calonje. Pero en el fútbol, como en otros deportes, lo que marcan son los resultados. Y yo detrás mío hay una junta, hay unos socios, hay gente, lo cual el proyecto es quedar entre primero y segundo y subí a segunda. Eh, la dinámica era la mala. Y luego, en el vestuario, habían dudas, que es lo que te he comentado al principio. Habían dudas. Cuando en cualquier mm, deporte, trabajo, sitio, preguntas, ya hay dudas de lo que hace el entrenador, tanto lo que cambia como los ejercicios y la forma de jugar, mía. Y decidí yo le prometí, esto sí que es verdad, le prometí, eh, jueves que estuvimos hablando, le digo, le dije, si pierdes el día del calonge, continuarás. Eso sí que es verdad. Lo que pasa es que no me esperaba la avalancha, la avalancha de, críticas, de gente llamándome. Ahora no voy a decir nombres, porque no hay que decirlo, porque si no... Y luego el mismo día nos juntemos la junta. Y aparte de yo, que yo puedo ser el cabeza del club, eh, lo hablamos entre todos y, por mayoría ellos decidieron cambiar el entrenador. O por eso quiero decir que lo quería dejar claro la situación. Con va Jordi Cama con van parlar amb el dilluns, débil, no? Eh, sí, sí, sí, sí, pero yo creo que, bueno, había que hacerlo para que el que reactivar al equipo. Yo mirant-ho des d'altres perspectives, hi ha jugadors que volen fer-ho molt maco, però que els resultats no arriben. en canvi, després t'arriba un entrenador, jo dic per experiència pròpia de l'equip que a mi m'agrada, que no practica gens un joc bonic, que avorreix fins i tot les ovelles, però que els resultats surten. Això és el que volem? Ni Juan, ni Juanito. Ni Paco. Ni Juan, ni, Antonio, ni Juanito. No? Sí. Ni Juan, ni Juanito. Pero si te tengo que decir una cosa, eh, yo eh, prefiero los resultados en esta categoría. ¿eh? Mm. en tercera, porque en tercera piensa que solamente estamos jugando casi a un fútbol que es inventado, porque tenemos un, árbitro, donde siempre se ha jugado con dos líneas. Es muy difícil. Los árbitros este año tienen desde 16 años a 20. Son muy jóvenes. O sea, tienen presión. O sea que es difícil jugar a fútbol en esta categoría, en tercera, en tercera y en segunda. Y arbitrar también es muy difícil, no? Correcto, <laughs> correcto. Eh, fuera de juegos que no son, faltas, pero como digo yo, el árbitro es una persona y se puede equivocar. Y, en lo único que podemos hacer nosotros como jugadores, si somos listos, es ayudar al árbitro. Si tú ayudas al árbitro, al final seguramente te ayudará a ti. Ha passat molt que partido eh, recent que, que es va hacer que va a haber tantas expulsions, tarjetas que equipo va veure tan una mica como si veiéssiu els jugadors que, que estar nerviosos o fuera de, del que era el partido Crispados, mm. pero pasa como en todo, cuando las cosas hay una mala dinámica, eh, todo el mundo se crispa. Lo bueno que me gusta de este equipo, que ahora por ejemplo, no es que llevamos una, mala, mala dinámica enorme, que no llevamos una dinámica adecuada, pero el equipo no está roto, el vestuario es perfecto. O sea, van todos a una. Lo que sí que no me gusta es que, por ejemplo, eh, lo que me has comentado de, las tarjetas y la crispación. A mí me molesta mucho cuando estoy en la grada, a mí y a todos los socios, que a nuestro equipo y a cualquier equipo jugador le enseñen tarjetas por tonterías, por protestar cosas innecesarias o por hacer gestos innecesarios. Yo siempre lo digo si hay que tener una tarjeta que sea por una falta, por algo que, pueda beneficiar... por todos has estat pues. jugadors molts anys i saps que difícil de controlar eh? Correcto, correcto. Entonces la, gente que tiene sangre caliente que piense en el equipo, no piense en ellos. Eh, tenim doncs eh, aquest eh, partit endavant de l'Aro, un partit que ell mateix ha qualificat el president que ens acompanya avui com a eh, importantíssim, aquest eh, partit que transmetrem en directe, lògicament com sempre, a través de Ràdio Palafrugell i veurem a partir d'aquí com comença. El que té de bo aquesta situació és que només portem aquestes nou jornades de Lliga que dèiem, que tampoc estem tan lluny, sí que el Tordera s'havia distanciat però porta dos empats seguits, per tant encara la cosa és solucionable, també la segona volta han de visitar-nos aquí. Eh, ¿Qué es lo que esperas a partir de d'aquests momentos, Tony? ¿Qué es el que espereu como junta directiva? Yo lo que espero es que el, equipo va a reaccionar seguro, porque yo veo el ambiente, y como tú has dicho, yo he sido jugador, y he vivido el ambiente de un jugador en el campo y en el vestuario, y yo los veo entrenando, y el ambiente es el que yo quiero, o sea, de una amistad y un grupo. Y bien que ellos estén a gusto y vayan todos a uno, seguramente, si hoy en algo, por ejemplo, nos ganan 0-1, que no va a pasar, gol de rebote en unos 80 minutos, pero yo a mí lo que me gusta, y a todos los socios que nos gusta el fútbol, es que se dé el 100%, que se corra, que se vaya, que no se deje un balón. Eso es lo que nos gusta. Luego te pueden acompañar los resultados, no, pero que te vayas a la ducha sabiendo que lo has dado todo. Y luego puede ser que el árbitro sea malo, o que sea bueno, o que sea equivocado o que un gol de fortuna de ellos. Pero que se dé el 100%, es lo único que pedimos. Doncs esperem que aquests entrenadors et durin més, us durin més del que us han donat els darrers bueno, perquè, perquè sembla eh... que la, eh. la, la dinàmica és eh, tu ja vas entrar amb en Pibernat, crec recordar mm. no? O, no, sí, sí. Jo, jo no era president eh? no eres president, estaves no, a la Junta però no? jo estava a la Junta amb en Pibernat tampoc se'l va renovar, va entrar en Paretes ara en Raül i ara en aquests entrenadors sí, no? bueno, el yo, no cambio de entrenador. Yo he estado un año, mm. ahora llevo un año y medio de presidente, he estado todo un año con el llamado para mm. Ahora, he estado estas nueve jornadas, como he visto que había una línea, que ya te digo, que es la que busca el club, ahora estamos a tiempo. Si me dices que estamos en enero, seguramente eh, no estaríamos a tiempo y, tendría que mirar otras cosas. Mm. Eh, es así. El fútbol, como la palabra mítica del fútbol, el fútbol es así. Fútbol es fútbol, eh, que le digan Boscov, ¿no? Lo que sí, sí, nada, dos minutos, lo que, lo que quiero comentar es quiero sobre todo agradecer a, a los miembros, a los coordinadores, que aparte del primer equipo, que ya sigue que la ah, la pregunta yo ahora de cómo está la resta del club, pero... Sí, sí, mm, sí. yo quiero hacer eh, porque ha sido un año muy, muy salvaje, muy salvaje, hablando así, eh, en el tema de fútbol base. Entonces mm, ha habido muchos cambios para bien. estos cambios han sido para bien, aunque hay, gente que piense lo contrario, pero son para bien porque se están viendo los resultados. Quiero agradecer a los coordinadores, ¿vale? El Dalí, Manel Lobaño y el Albert Sánchez por su trabajo diario, porque no es, y la Malia, la secretaria, porque no es difícil llevar a 200, 250 niños, ¿vale? compaginarlo, temas de federación, porque ahí, aquí hay un problema ahora en el fútbol base, pero no aquí, en todas las entidades, que es que cada vez, cada vez es más profesional todo, tanto federación, un mm, la, pedir documentación, todo es muy profesional, eso son gastos, pero los recursos son los mismos. Entonces, igual le doy las gracias a ellos por la coordinación, pero también quiero agradecer el trabajo que está haciendo toda la junta que tengo detrás. Aunque algún socio eh, dude, que pueden dudar porque tienen todo su derecho a dudar, pero que dude. Detrás de, de todo esto, para tener estos recursos para pagar al fútbol base, para pagar al primer equipo, hay un trabajo que no se ve, que es el ver en el cual se mueven, van a buscar pancartas, eh, van a cobrar, pierden tiempo de estar con su familia para el club. Y a mí me molesta mucho que se pueda decir en algunos medios que no se hace o que no se busca o que no se tiene que hacer. O sea, yo quiero agradecer este trabajo tanto como de a los coordinadores como a mi equipo de junta. òbviament, i això ho fem extensiu, no només amb el Futbol Club Palafrugell, sinó tota la gent que amb aquest poble us dediqueu a totes les entitats, que per això també aquest espai és el, és el vostre, perquè ho sabem, els que hem estat en juntes també, que, escolta, que desagraïts el món n'és ple, sí. però que a més a més, a més a més, costa i, i és una feinada portar, i com diu Antoni, eh, i en vàrem parlar aquesta setmana passada, els recursos cada vegada són menys i les exigències cada vegada són més a nivell d'entitats, i això doncs s'ha d'aplaudir a tota la gent que es dedica a les diferents juntes directives, sigui digue-li futbol, digue-li bàsquet, digue-li hockey, handball, eh, tenis taula, el que sigui sí. de casa nostra. Eh, Toni, el futbol base, per tant, eh, bé, el futbol femení, tot, tot continua bé, el bé. camí que vosaltres us heu marcat? Mm, bé, bé, bé, bé. lo único, el futbol base, a dia de hoy, futbol femenino, muy bien, o sea, tenemos un equipo y, va creciendo poco a poco. Eh, empecemos el otro año y este año va creciendo. El fútbol, si nos fijamos en los resultados, en la gente, en el ambiente, todos están contentos, siempre hay peros, porque no es difícil llevar a 250 niños. Son 250 niños, 250, 400 padres, porque tienen padre y padre. Entonces, imagínate, en una casa de 8... es difícil por dos padres con los ¿eh? No, es saberlo gestionar. En una casa de 8 muchas veces no estás de acuerdo, con una decisión, imagínate, en la fútbol Pero, ya te digo, se está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno y el correcto. Queremos a la gente, sobre todo, que se ha ido, que se ha ido del Palafrugell, es la que queremos recuperar. Porque hay gente que está fuera, gente del base, que está fuera del Palafrugell, que está en otros pueblos de alrededores, que esa es la gente que yo quiero recuperar para el Palafrugell. Doncs esperem que així sigui. Toni Pérez, eh, el president del Futbol Club Palafrugell, ens ha acompanyat amb aquesta xerrada que hem mantingut avui eh, al nostre espai a Ràdio Palafrugell. Gràcies i fins la propera. Gràcies. Corbí, les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Obrim de 9 a 9 de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Seguim amb els esports del punt i el següent protagonista dins el nostre espai serà el món de l'atletisme. Primer, deixem que sigui en Josep Massa qui ens emporti la informació sobre aquest cap de setmana del Club Atlètic Palafrugell. Una quarantena d'atletes del Club Atlètic Palafrugell participen demà en la primera jornada de cross comarcal que se celebra a la Bisbal. El diumenge també alguns dels nostres atletes participaran en el cross territorial de Sant Hilari. Després d'escoltar en Josep Massa, volem saber què fan els nostres atletes, alguns d'ells que fa dies que no tenim notícies. Què està fent ara mateix? Què es proposa l'Abde Esalmi del Club Atlètic Palafrugell? Escoltem-lo, això és el que ens explica. Hola, bon dia. Eh, sí, bueno, aquest diumenge competim a Sant Hilari de Sacal i ja t'informaré i ara estic a eh, dintre del, del grup d'entrenadors, o sigui, estic entrenant els nanos de fondo, d'aquí del Club Atlètic de Palafrugell, els estic portant jo, els fondistes. És això que no t'ho havia dit i t'ho dic ara, que estic entrenant els nanos, entreno jo també amb ells, i estem fent el circuit gironí de cross ara per classificar-nos els de, els de Catalunya i Espanya i etcètera i a veure com, a, eh, com ens va aquest de, eh, diumenge a Sant Hilari, te diré, te comentaré, vale? I de l'Abde, que ens ha parlat així, eh, també cap al cross de Sant Hilari, se'n pot anar aquest cap de setmana la Maria Garcia, que també ens fa 5 cèntims de l'actualitat amb els seus entrenaments i les previsions de competicions. Hola, Rafel. Uh, bueno, ara estic entrenant pel campionat de mitja marató d'Espanya al febrer però bueno, ja veus que queda molt. Estic fent això i mentrestant pues, doncs, vaig fent proves pel mig. Aquest diumenge segurament m'anirà al Cross de Sant Hilari, que és el circuit gironí de Cross, i mm, ja està, de moment això. Aquesta setmana tenim, aquest cap de setmana tenim el circuit comarcal de Cross. Abans eh, sentíem amb un Josep que ens en parlava, doncs ara mateix contactem amb el Consell Comarcal, a la secció esportiva del Consell Comarcal, amb el seu director tècnic, en Xevi Gamero, que ens parla de què és i com funciona aquest circuit comercial, eh, comercial no, comarcal de Cross del Baix Empordà. El circuit comarcal de Cross escolar és un conjunt de crossos organitzats pel Consell Esportiu del Baix Empordà i amb la, amb la col·laboració dels diferents ajuntaments de la comarca i de les entitats que a cada una de les jornades ens ajuden i ens col·laboren en l'organització. En aquest cas, en aquest curs 2019-2020, consta aquest circuit comarcal consta de sis jornades repartides de novembre a febrer i que eh, les dates són les següents. Aquest primer cap de setmana, que tenim la jornada de demà, que és la primera jornada, el 9 de novembre, a la Bisbal d'Empordà, en, el, en el centre esportiu Club Tenis La Bisbal, Eh, el 23 de, de novembre el farem a Begú, en el camp de futbol. El 30 de novembre a Palafrugell, en l'estadi, amb la col·laboració de, també del Club Atleti Palafrugell. El 14 de desembre a Torroella, de Montgrí, que aquesta és una, una novetat, es fan a la zona de l'Espai Ter i l'entitat que ens ajuda a organitzar-ho és l'Escola Sant Gabriel, evidentment juntament amb l'Ajuntament. El 25 de gener a Castell d'Aro, ens ajuda a organitzar l'àrea d'esports i el 8 de febrer a Sant Feliu de Guíxols amb la col·laboració del Club Atlètic Guíxols. Aquestes jornades consten de eh, diferents curses, des de les categories separades per categories, des de la categoria juvenil a la categoria escoleta, que fan des d'uns 3.000 metres als més grans a 500 metres als més petitons. I al finalitzar cada una d'aquestes curses es dona una bossa, una bossa de participació amb diferents obsequis dels nostres col·laboradors i al final de cada jornada es fa una entrega de medalles als primers classificats. Demà, en aquest cas, tenim la primera jornada que es realitza al, club, al centre esportiu Club Tenis La Bisbal. Les inscripcions anticipades ja estan tancades perquè sempre els realitzem el divendres anterior a cada cursa, però sempre hi ha l'opció d'inscriure's a última hora, en el mateix, el mateix dia de la prova, i les inscripcions estan obertes des de les 9, des de dos quarts de 10 fins a les 10 del matí, mitja hora abans de que comencin totes les curses. Per tant, des d'aquí, des del Consell Esportiu i des de tots els ajuntaments i entitats eh, que ens ajuden a organitzar aquestes jornades, doncs voldríem convidar a tothom a que vingui a participar en aquests crossos comarcals organitzats pel Consell Esportiu, pel Consell Esportiu Baix Empordà i per tots els ajuntaments i entitats eh, a diferents entitats de la comarca. Gràcies, Xevi. I el que anem a fer ara és, després d'un missatge, escoltar amb en Joan Barba. En Joan Barba és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palamós i amb ell estarem uns instants parlant del cross eh, escolar que va tenir lloc aquest eh, passat eh, dijous. Per tant, en parlem amb ell també per saber-ne alguna cosa més. Amb l'hivern i el fred, és quan se n'adona que necessita gasoil per a la calefacció. Doncs a Palafrugell, al carrer Garriga, número 2, amb telèfon 972 30 0221, està al seu servei Benet Pibernat, distribuïdor oficial de Petrocat. Servei a domicili de gasoil de calefacció. Posis ja en contacte amb Benet Pibernat, distribuïdor oficial de Petrocat, al carrer Garriga, número 2 de Palafrugell, telèfon 972 30 0221, 972 30 02 Seguim a través del nostre espai i ara mateix el que fem és eh, fer una aturada a la vila veïna de Palamós eh, perquè també hi ha notícies interessants en el món de l'esport eh, que ens arriben des de la, la vila palamosina. Anem a parlar amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palamós, és en Joan Barba. Joan, bon dia, benvingut. Benvingut. Hola, bon dia. Gràcies, Gràcies. per estar amb nosaltres una estoneta i compartir amb nosaltres una mica més d'informació que cada setmana amb el nostre espai, a part de futbol, va de cross i ho farem per parlar, entre d'altres coses, aquest 26è cross atlètic Palamós, el quart cross escolar Adel Mitchell, que té lloc eh, doncs, eh, amb, amb aquests dies. Eh, Explica'ns una mica com funciona. Bueno, aquest cross escolar eh, eh, consisteix en que totes les escoles del municipi, inclús l'institut, venen a participar en aquest cross eh, que consta d'uns, aquest any ha sigut els 1.885 eh, participants, dels quals 1.500 eren nens i 880 noies, en el qual eh, bueno, fem que a través de les escoles puguin fer un dia una pràctica d'esport. Mm. És una, una cosa bastant habitual amb els municipis de, de casa nostra, també tenim el nostre eh, municipi mateix a Palafrugia que també es fa. Eh, hi ha una, realment una, una gran participació amb, el, amb tot el que és l'esport escolar? Sí, Sí, la veritat és que sí, vull dir, sempre no sé, nosaltres ens reunim amb les escoles, consensuem què és el que podem fer i no, i, i bueno, hi ha una participació altíssima. La veritat mm. és que venen pràcticament els, els instituts són els que venen menys, però després sí que venen totes, totes les coses, participen totes les classes, tots els cursos. Va, es va disputar bé, va tenir una bona, una bona acollida? No, la veritat és que sí, vull dir, estem molt contents perquè no és fàcil juntar 1.885 <laughs> alumnes en un mateix dia. van tenir la gran sort de, de tenir un temps perfecte que va aguantar just, just fins a acabar la cursa i bueno, la veritat és que va ser... Van tenir van, la presència d'Adel Mechal, que avui anava a Tapuerca a competir i ahir pues, va voler venir a ajudar a repartir premis i, bueno, i molt content. Uh, perquè exactament ahir va ploure, va caure un ruixat, almenys aquí, no sé si vosaltres també ho <laughs> està a punt, no? no eh, just, just, vam acabar de... Ho vam fer tot amb un sol molt bo i just, just quan vam acabar de recollir-ho tot, tot, tot, és quan va començar a ploure. Vam tenir una sort mm, bueno, tremenda. Eh? Molt bé, eh, aquesta 26a edició del Cross Atlètic de Palamós també era el quart cos escolar del Metxal. És la mateixa prova eh, que té un altre premi o és una prova a part? Com, com ho feu funcionar ara mateix? Bueno, de fet és, és, és el mateix, el que passa que vam creure nosaltres de, de posar-li el nom a, a aquest cross, ja que Adel va, va anar a les Olimpiades, i va, als Jocs Olímpics, perdó, sí, i nosaltres vam creure posar-li aquest nom a, a, al cross, ja que ell va, se va iniciar amb aquest cross escolar i va fer totes les categories del nostre cross escolar i això va fer que, bueno, que fos l'impuls de que ara mateix sigui professional i competeixi com en uns Jocs Olímpics i unes Olimpiades. Uh, és, el, és la icona esportiva de, de Palamós, la tela, ara? la veritat és que un dels, dels icones, sí, evidentment, sí, és un dels atletes més, més, més reconeguts eh, a nivell ja no sol espanyol, sinó també a nivell ja comença el Mundial també. Mirarem de parlar amb ell també un dia per tenir-lo aquí entre nosaltres. A part del cross, eh, quines altres coses des de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Palamós esteu portant a terme? Un Palamós que nosaltres el coneixem més pel futbol, que continua amb actiu per la Fundació, per eh, jo personalment per, per els partits de bàsquet a la pista de la Salle, quan encara era, <laughs> era, com, era com era, però no sé com ho teniu ara mateix. Podem fer 5 cèntims? No, la veritat és que sí, que a Palamós eh, bueno, l'esport està molt viu, tenim quasi 38, bueno, tenim 38 entitats de, de tot, molt diverses, eh, ara, per exemple, eh, tenim tot, les 12 hores de la, de la Salla, ara que bé que has dit, ara al, al Nadal tindrem lo que la Crisma Reis, després al febrer tenim la Trophy, que també ve 600 participants de 50 o 60 països, que són, són nanos de 14-15 anys, vull dir que és molt important per al municipi, i, bueno, i, i hi ha diferents activitats de tot tipus de, d'entitats de, esportives. Doncs nosaltres el que farem, si us sembla, és eh, mantenir el teu número i d'aquesta manera cada vegada que hi hagi alguna cosa eh, important, com per exemple la Crisma, si en parlarem properament a Palamós, doncs estar en contacte amb vosaltres, amb el nostre àmbit d'informar també de tot l'esport a nivell comarcal, si ens ho permets. Home, a mi jo estaria encantat, perquè a més a part que porto 25 anys visc de Palamós, vull dir, soc de Palafrugell, Perfecte. O doncs mira, jo tens aquí al costat. dos municipis... <laughs> doncs mira, jo sóc de doncs- Palafrugell i Vic a Palamós, o sigui que mira... Ah, jo, o sigui, són tots el mateix, <laughs> però bueno. Perfecte. Jo encantat. Per mi, doncs, sempre que vulgueu, estaré disponible. Escolta, company, doncs ja t'esperem un moment aquí a la ràdio perquè vinguis. Molt bé, quan eh? vulgueu, mirem agenda i si podem gestionar cap <laughs> problema. Perfecte, doncs en parlem així. Doncs moltíssimes gràcies a en, en, en Joan Barba, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palamós. Fins ara. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Endavant! futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest dissabte, 9 de novembre, des de les 4 de la tarda, connectarem amb el camp de futbol municipal de Castell d'Aro per retransmetre el partit Aro-Palafrugell. Retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon. Escuma de poliuretà homologada. Telèfon 972 30 30 44. Benet i Bernat, distribuïdor de gasoli per a calefacció domicili. Telèfon 972 30 02 21. ProAuto, concessionari oficial SEAT. Al pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, Montràs. Thank you. Moltes gràcies doncs, a tots els que ens han acompanyat amb aquesta part eh, més atlètica del nostre programa, eh, que hem intentat repassar doncs, alguns d'aquests eh, punts eh, de vista. Abans eh, parlàvem de futbol, ho fèiem amb Antoni Pérez, en recordem una mica la jornada d'aquest cap de setmana amb els diferents partits que tenen els eh, equips eh, de casa nostra, en aquest cas la tercera catalana, recordem que hi ha partits molt interessants com els que, per exemple, disputa el Palafrugell, ho sentíem abans, jugant contra l'Aro a les 4 de la tarda, aquest interessant partit Aro-Palafrugell, en el qual l'equip local, eh, l'equip local necessita la victòria, però el Palafrugell encara més, veurem l'estrena a la banqueta tant de l'Àlex Sepo com d'en Jordi Cama. L'altre equip de Palafrugell, la Sauleda, rep també a la mateixa hora, a les 4 de la tarda, el quart B, també és un partit decisiu per l'equip de Palafrugell amb el seu rival que està eh, just per sobre la classificació. Sauler de quart i, i Aro Palafrugell, doncs els dos partits, l'Aro Palafrugell retransmès en directe per Ràdio Palafrugell, recordem que una mica més tard, a tres quarts de nou, també retransmès en directe per la nostra emissora el partit de l'Hockey Lliga entre el eh, hoquei Palafrugell, Corredor Mató i el Futbol Club en Barcelona. Els altres equips eh, de la nostra zona juguen també a les 4 de la tarda al Calonja a casa davant de l'Sporting Vidrarenc amb un partit prou interessant el que tenim i el Vilartaga se'n juga diumenge a les 12 del migdia al camp de Sant Pol. Per al que fa al grup 15 Eh, els partits eh, més destacats eh, dels equips de casa són el Pals en Vilamalla, demà a les 6 eh, de la tarda. El eh, Bellcaire juga diumenge a dos quarts de 4 de la tarda al camp del Llers. El Verges a un quart de 5 de la tarda també de diumenge amb el Roses, mentre que el Begú juga diumenge a les 5 de la tarda a casa davant del Cadaqués. I hi ha derbi, derbi eh, diumenge a dos quarts de 5 de la tarda entre el Torroella i el Bisbalenc, dos equips que recordem que estan a la part alta de la classificació. El Torroella, després d'haver guanyat el seu partit ajornat, 25 punts, primer classificat al Bisbalenc, 20 punts, és tercer entremig, el Portbou amb 24. Qui ens en parla? Doncs el míster del Torroella, a qui hem convidat perquè ens faci una valoració de la prèvia d'aquest encontre. En David, bon matí. Uh, aquesta setmana juguem contra el Bisbalenc a casa, el diumenge a les 4 i mitja a priori és el partit eh, més complicat eh, que tenim aquesta temporada o que estem tinguent eh, aquesta temporada ja que la Bisbal és un equip que tot i haver canviat d'entrenador conserva moltes coses de l'any passat és un equip molt eh, molt fort defensivament i és un equip que, bueno, que potser aquest any ha perdut una mica d'efectivitat de, a dalt per les baixes o, o per segons quins partits hagi jugat, però és un equip que sol, sol guanyar partits amb resultats curts, però sempre fa, gol, sempre fa algun gol. Inclús l'altre dia contra el Pals, pobret, li va fotre set. Eh, jo vaig veure el partit i realment no, partit no era de 7 a 1, però bueno. I nosaltres, doncs, bueno, eh, seguim amb la mateixa dinàmica que hem començat i que vam acabar la temporada passada. L'equip està molt, molt, molt il·lusionat, està molt endollat. Eh, la veritat és que eh, a mi eh, l'únic, bueno, l'únic no, però una de les coses que més em preocupa eh, és que les emocions no ens superin una mica. Vale? Eh, ja ens va passar contra el Verges que estàvem com extra motivats i ens precipitàvem, eh, fèiem coses que no estaven dins el pla, diguéssim, i això ens va costar doncs, que al final eh, el Verges pràcticament ens empata l'última jugada i tot. I és una mica també el que ens va passar l'any passat contra el Bisbalenc, que els jugadors estan amb tantes ganes de jugar aquests partits, ja des de la xerrada inicial els hi veus la, la, la tensió que tenen i les ganes, quan dius l'alineació eh, ja veus alguna cara d'emprenyat de, de, de quan veuen que no juguen i, i, bueno, i després quan comença el partit veus que surten a tope, que això està perfecte, però eh, haig d'intentar doncs, que, que sàpiguen o que tinguin clar doncs, el que s'ha de fer i que no es precipitin i que no fagin coses que, no, que en el partit no, no, no es demanen. Però, bueno, ja dic, amb la màxima confiança, esperem veure un partit molt maco, esperem que el camp estigui ple, com aquestes primeres jornades, que, la, que el públic i l'afició de Torroella està, està molt enganxada a l'equip, i aviam si podem sumar 3 punts més, perquè els pròxims partits que venen també són complicats i hem de mirar d'agafar distàncies si és que volem complir el nostre objectiu aquest any, que sí que és pujar. Vale? Vinga, adeu-siau. Gràcies, en David. Ha estat un recull informatiu del món de, del futbol, però ens queda més cosa per parlar, com per exemple de tenis taula, la prèvia del cap de setmana amb el programa d'avui dels Esports al Punt de Ràdio Palafrugell. Ens la porta Miquel Álvarez. Bon dia. A continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniors del Club 3 de Taula Palafrugell. El primer equip, l'equip de preferent, es desplaça fins a Olot, eh, on jugarà amb l'equip local, un equip que aquest any doncs, eh, no està fent una bona temporada, doncs eh, sembla ser que els millors jugadors els estan reservant per als equips de categories superiors i en aquesta categoria preferent, la màxima categoria gironina, doncs no, segurament no està fent la, el millor equip que segurament podria fer. Dit això, doncs, eh, sembla ser que sobre, el, sobre el paper doncs, les possibilitats de tirar aquest partit endavant eh, són bastant viables. Respecte a l'equip de primera, eh, té un desplaçament difícil a la pista del Club Tenis de Taula de la Bisbal, un equip que compta amb un jugador de categoria molt superior a aquesta categoria de primera, un jugador que garanteix pràcticament tots els punts en aquesta categoria, per la qual es planteja un enfrontament força complicat. Ja veurem com va, ja ho comentarem dilluns. Gràcies i fins ara. I en el dia d'avui tancarem el nostre programa amb les dues prèvies que ens arriben a càrrec del Garbí. L'Embol Garbí juga aquest cap de setmana. El primer terme, el Garbí A, és la prèvia de l'Uri Sierra després de la bona victòria de la setmana passada. Bones. Doncs demà dissabte a la tarda ens visita la cooperativa Sant Boi. La cooperativa Sant Boi és un equip Ehm, de la part alta de la classificació, un equip que té molt nivell, un equip que està assentat a la categoria i que conserva entrenador i el mateix bloc de jugadors de, de la temporada passada i a més a més ha fitxat 3-4 jugadors de, de categoria superior. Per tant, doncs, tot això ens indica que demà ens costarà moltíssim aquest partit però per altra banda, demà és un dia molt especial perquè és la presentació de tots els, equip, de tots els equips de, del club a les 7 de la tarda i això doncs, farà que, que el pavelló estigui ple i que la gent doncs, ens, ens animi a mort, com fa sempre, per guanyar el partit. Nosaltres tenim les baixes importants de, dels nost de dos porters, tenim la baixa important d'un dels nostres millors defensors, però eh, hem demostrat moltes vegades que davant de les adversitats i que molts cops quan el, el rival és més bo, doncs són els dies que, que millor juguem. I esperem que demà doncs, puguem donar una alegria a tota l'afició, esperem que puguem puntuar, com en els dos últims partits que hem jugat a casa, i, i bueno, l'emoció està servida. I després de l'Uri, en Miquel Garcia ens porta la prèvia del cap de setmana del Garbí B. Aquest cap de setmana el Sènior B de l'Embol Garbí juguem contra l'Embol Palau Tordera, un dels equips que en priori a principi de temporada parteixen com a favorits per l'ascens. Amb aquest partit ja haurem jugat contra 3 dels 4 rivals que en teoria estaran a dalt i de moment ens mantenim en tercera posició. Partit de vital importància per si volem seguir en, en aquestes posicions capdavanteres i afrontar el que queda la part que queda temporada amb una mica més de, de tranquil·litat, amb l'idea de que haurien d'obtenir uns resultats propicis per seguir a dalt. A Palau Tordera, un equip jove, un filial d'un equip de nacional que si poden comptar amb els jugadors que doblen ens posarà les coses molt difícils. d'aquesta manera hem posat el punt i final amb eh, l'edició d'avui dels Esports al punt de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Aquesta setmana que ve, recordem dilluns, eh, també tindrem una entrevista amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Isidre Atenes, que ja podeu trobar a la nostra pàgina web, però que us l'oferirem en directe dilluns, eh, parlant de l'actualitat de l'esport i de la seva regidoria aquesta setmana a Palafrugell. Mm, doncs res més, que tingueu molt bon cap de setmana. Dilluns ens retrobem a quarts de... Dues del migdia i en repetició quarts de vuit del vespre, els esports al punt, a Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí, que sigueu molt i molt feliços, tots plegats. Adéu-siau.